neem hy net aan die oorings van die brandofferaltaar strijk, maar al die oorige bloed moet hij aan die onderkant van die altaar uitgiet, en al die vet moet hij wegneem soos die vet van die dankofferlam wegneem wordt. en die priester moet dit op die altaar oor die vier offers van die Heere aan die brand steek. So moet die priester dan vir hom versoening doen vir die sonde wat hij gedoen het, en dit zal hom vergeven word.